հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 600 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Այսօր Արցախյան պատերազմի առաջին հրամանատարներից Լեոնիդ Ազգալդյանի ծննդյան օրն է։ Արցախյան շարժման առաջին իսկ օրերից Ազգալդյանը մասնակցել է ազգային ազատագրական պայքարին։ 1990 թվականի փետրվարից վարել է անկախության բանակի հրամանատարությունը, կազմակերպել մի շարք շրջանների եւ հատկապես Վարդենիսի ինքնապաշտպանությունը։ Ազգալդյանը իր ճակատագիրը ամբողջությամբ կապել է Արցախի ազատամարտի հետ, սկզբում գործելով Գետաշենի եւ Շահումյանի, այնուհետև Մարտակերտի շրջաններում։ Լեոնիդի հրամանատարությամբ Արցախում 27 բնակավայր է ազատագրվել։ Նրան է պատկանում հետևյալ թևավոր խոսքը. «Սա Հայաստան է եւ վերջ»։ Ազգալյանը զոհվել է 1992 թվականի հունիսի 21-ին Մարտակերտի շրջանում Տոնաշեն գյուղի մոտ։ Հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության եւ ԼՂՀ մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշաններով։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 21-ին այցելել է Քաշաթաղի շրջանի հարավային թև։ Իշխանաձոր գյուղում երկրի ղեկավարը խորհրդակցություն է հրավիրել շրջվարչակազմի եւ հարավային թևի համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ, որի ընթացքում քննարկվել են սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին եւ մի շարք ծրագրերի իրականացման առնչվող խնդիրներ։ Նախագահը հանրահարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուսման ուղղությամբ։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, նախագահ Բակո Սահակյանը նույն օրը ընդունել է Ռուսաստանաբնակ հայտնի նկարիչ Յուրի Գրիգորյանին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախում կերպարվեստի ոլորտին առնչվող հարցեր։ Всю жизнь все картины, которые я пишу, непосредственно посвящены моей родине, Բոլոր կտավները նվիրել եմ հայրենիքիս, Արցախին եւ մասնավորապես ծննդավայր Ծովատեղին։ Վերջերս ցուցահանդես է կազմակերպվել նվիրված իմ ծննդյան 70-ամյակին։ Նախագահը այդ մասին տեղյակ է։ Ապրիլ-մայիս ամիսներին ցուցահանդես կլինի նաև Արցախում։ Փորձում եմ կտավներով պատմել Արցախի մասին։ Շատերը, ովքեր չեն եղել այստեղ, ամեն ինչ մռայլ գույներով են պատկերացնում բայց երբ տեսնում են գեղեցիկ բրանեկարներ, իմաստուն ծերունիներ, երեխաներ, որոնց այստեղ շատ են սիրում, հասկանում են, որ դա ուրիշ երկիր է։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ազատ հայրենի կուսակցության ղեկավար Մարմին համարվող կենտրոնական խորհուրդը նախորդին հրավիրված նիստում քննարկել է Արցախում համանadrական փոփոխությունների նախագիծը։ Այս մասին ասել է ԼՂ ազգային ժողովի падգամավոր Ռուդիկ Հյուսնյունցը, նշելով, որ այն խորհրդի կողմից հավանության է արժանացել։ Նրա խոսքով Կուսակցության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ կայացած նիստում քննարկվել են համանadrության նոր նախագծի իրավական ու քաղաքական կողմերը եւ վերջնական որոշում է կայացվել լիազորել Կուսակցությանը ակտիվորեն ներգրավել նախագծի ընդունման քարոզարշավի աշխատանքներում։ Հայ-ռուսական համալսարանի համաշխարհային քաղաքականության եւ միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը այցելել է Արցախի պետական համալսարան։ Նա Մայրբուհի քաղաքագիտության բաժնի ուսանողների համար դասախոսություն է կարդացել, որով վերաբերում էր Հայաստանի Հանրապետության, ԼՂՀ եւ ժամանակակից դիվանագիտական զարգացումներին։ Ներկայացնելով դիվանագիտական ծառայության, արվեստի դիվանագիտության եւ նրա կիրառությունը արտաքին քաղաքականության պայմաններում թեմաները հատուկ ուշադրություն եմ դարձնում Արցախի խնդիրներին, ասել է նա։ Արման Նավասարդյանը դասախոսության ժամանակ պատասխանել է ներկաներին հուզող հարցերին։ Ռուսաստանը Հայաստանում նոր ռազմակայանի կարիք չունի, Այս մասին ասել է Մոսկվայի Կարնեգի հետազոտական կենտրոնի գիտական խորհրդի անդամ քաղաքական վերլուծաբան անվտանգության հարցերով փորձագետ Ալեքսեյ Մալաշենկոն անդրադառնալով օրերս Դմիտրի Կիսելովին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանի կատարած հայտարարությանը։ Հիշեցնենք, որ Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ Գյումրի ռազմակայանից բացի նոր ռուսական ռազմակայանի ստեղծման անհրաժեշտություն չկա։ Փոքր Հայաստանում մեկ ռազմակայանը բավարար է, պարզապես պետք է ռազմական հզորությամբ հակեցնել այն, նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Մալաշենկոն ասել է, որ ըստ էության համաձայն է Սերժ Սարգսյանի հետ։ Պետք է միանշանակ պատկերացնել, որ Ռուսաստանը արտաքին քաղաքականության իմաստով միշտ չէ որ միատար է։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի այն հայտարարությանը, թե Ադրբեջանն է հրաժարվել շփման գծում վերահսկողության մեխանիզմերի ներդրումից, ասել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Քանանյանը։ Ռուսաստանը միատար եւ միաբևեռ է ներքին քաղաքականության պարագայում, բայց արտաքին քաղաքականությունը ձևավորվում է բազմաթիվ պուտինամետ կլանների խմբավորումների շահերից ելնելով եւ բնականաբար դրանց մեջ մի մաս կա, որ չի ցանկանում կորցնել Հայաստանը, բայց մի խումբ էլ կա, որ առավել կողմ է Ադրբեջանի հետ համագործակցությանը, նշել է Ալեքսանդր Քանանյանը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի արտգոսնախարարության ներկայացուցիչը նշել էր, որ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպմանը մեխանիզմի ստեղծման շուրջ համաձայնություն չի ձեռք բերվել ադրբեջանական կողմի պատճառով։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը Ժնևում հանդիպում է ունեցել խոշտանգումների կանխարգելման ասոցիացիայի գործերի կառավարիչ Բարբարա Բեռնատի հետ։ Հանդիպան ընթացքում շեշտադրվել են ինչպես համատեղ ծրագրերի եւ համագործակցության խոշտանգումների ոլորտի միջազգային կազմակերպությունների առաջարկությունների գործնական կատարման, այնպես էլ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման հարցում Պաշտպանի ինստիտուտի ներգրավվածության հարցերը։ Բացի դրանից, պաշտպանը խոշտանգումների դեմ միջազգային կազմակերպության ղեկավարի ուշադրությունը հրավիրել է ապրիլյան պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում կատարված վայրագությունների վրա։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ցանկացած բռնություն ցավալի է։ Անդրադառնալով ապրիլյան պատերազմի օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին հարակից հայկական բնակավայրերում ադրբեջանական զինուժի կիրառած բռնություններին, ասել է Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների եւ իրավունքի գերակայության գլխավոր տնօրինության մարդու իրավունքների գծով տնօրեն Քրիստոս Ջակոմոպուլոսը։ Մենք հույս ունենք, որ այդ ոտնահարումները կքննվեն, ասել է նա։ Քրիստոս Ջակոմոպուլոսը նշել է, որ կարծում է Եվրախորհուրդը հնարավորություն կունենա շուտով իր դիրքորոշումը արտահայտելու։ Նման բռնություններ հաճախ պատահում են, երբ ուժի կիրառման համաչափությունը բացակայում է։ Այսպիսով, սա մարդու իրավունքների ամենակարևոր տարերից է՝ պահպանել հավասարակշռությունը։ Եվ կարծում եմ, դա այն է, ինչի մենք փորձում ենք անել, ասել է նա։ ՆԱՏՕ-ն չի մասնակցում ու ոչ մի դեր չի կատարում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ բանակցություններում։ Այս մասին հայտնել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Էնս Ստոլտենբերգը։ Նրա խոսքով ՆԱՏՕ-ն աջակցում է հակամարտության կարգավորման ուղղված ԵՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերը։ Մենք շահագրգռված ենք այդ գործընթացում ու խրախուսում ենք բոլոր կողմերին շարունակել ջանքերը, որոնք ուղղված են հակամարտության խաղաղ լուծմանը, ասել է նա։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարան նշել է, որ կարգավորումը Դաշինքի համար գերագույն արժեք է։ Նա կոչ արել Ղարաբաղյան հարցով չպայմանավորել Հայաստան-ՆԱՏՕ եւ Ադրբեջան-ՆԱՏՕ հարաբերությունները։ Ես հստակ ասել եմ, որ ՆԱՏՕ-ն չի մասնակցում ու որևէ դեր չի կատարում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցություններում։ Մոսկվայի ու համայն Ռուսիա պատրիարք Կիրիլը մերձավոր արևելքում ահաբեկիչների կողմից քրիստոնյաների հետապնդումները ցեղասպանություն է անվանել։ Այնինչ հիմա վիճակվել է քրիստոնյա աշխարհին երբեք վիճակված չի եղել։ Սպանված քրիստոնյաների քանակով Ռուսաստանում հետապնդումները ավելի դաժան ու զանգվածային են եղել։ Բայց եթե համամասնությամբ դատենք ոչ թե բացարձակ, այլ հարաբերական թվերով, ապա այն ինչ տեղի է ունենում մերձավոր արևելքում, կարելի է անվանել քրիստոնյա բնակչության ցեղասպանություն, ասել է պատերիարքը։ Պատերիարքը մտահոգություն է հայտնել քրիստոնյաների ոչնչացման ուղղված ահաբեկիչների գործունեության կապակցությամբ։ Թուրքիայի Մարդինի քաղաքապետի պաշտոնից հեռացված ազգությամբ քուրդ Ահմեդ Թուրքը, ով բազմիցս ներողություն է խնդրել հայոց ցեղասպանության համար, ձերբակալվել է։ Թուրքական իշխանությունները նրան վերագրում են ահաբեկչության դեմ տարվող հետաքննությանը։ Ահմեդ Թուրքը բազմիցս ելույթներ է ունեցել հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ 2014 թվականին Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում նա ներողություն է խնդրել հայերից, ասելով. Մենք դեռ վերապրում ենք այն ցավը, որ մեր պապերն ու հայրերը մասնակցել են այդ կոտորածներին։ Մենք երբեք չենք մոռանա մեր եղբայրների ցավը։ Մարզասերների համար օրերս Երևանում կայացել է Կյոկուշին կարատե մարզաձևի միանգամից երկու մրցում՝ միջազգային եւ Հայաստանի բաց առաջնություն։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Նոյեմբերի 19-ից 20-ը տեղի ունեցած Գյոկուշին կարատեի Հայաստանի բաց առաջնությանն ու միջազգային մրցմանը մասնակցում էին 500-ից ավելի մարզիկներ, ընդ որում տարբեր երկրներից՝ Ռուսաստանից, Լիբանանից ու Իրանից։ Հենց դա միևնույն մարզաձևի տարբեր դպրոցների ներկայացուցիչների հետ շփումն է կարևորում Արցախի Գյոկուշին կայ կարատե դո ֆեդերացիայի մարզիչ Սուրեն Աբրահամյանը։ Այս եւ նման մրցումները կարեւոր են, շատ անհրաժեշտ են մեզ համար եւ բոլոր մարզիկների համար, որպեսզի նրանք ավելի ու ավելի աճեն, ավելի զարգանան։ Մրցումներից Արցախցի մարզիկները վերադարձել են երկու արծաթե եւ երկու բրոնզե մեդալով։ Արեգ Իսրայելյանն ու Հովանես Սարգսյանը զբաղեցրել են երկրորդ, իսկ Արմեն Միրզոյանն ու Դավիթ Կարապետյանը երրորդ մրցանակային տեղեր։ Սա մարզիչ Սուրեն Աբ รา համյանի խոսքով բավականին լավ արդյունք է շատ գոհ եմ մեր մարզիկների մասնակցությունից, որովհետև շատ լուրջ մրցումներ եւ շատ մեծ դժվարությամբ էր հաջողվել մեր մարզիկներին գրավել նման մրցանակային տեղեր, Տասամյա Հովանես Սարգսյանը, ով արդեն 2 տարի է ինչ զբաղվում է կարատե մարզաձևով, երկրորդ անգամ է նման մեծ մրցումների մասնակցում։ Այս անգամ գրավել է երկրորդ մրցանակային տեղը։ Հայաստանի բացառաշնչյան մրցումներ գրավեցի երկրորդ տեղը ես կհատնասեմ։ Հետաքրքիր լինում ինձ այս մեծ տարիքային խմբերի մարդերի տեսնել։ Դու սովորում ես նրանցից։ Այո, ես նրանցից սովորում եմ տարբեր հնարքներ։ Դավիթ Կարապետյանը փոքր տարիքից է կարատեով զբաղվում։ Թե քանի մրցումների է մասնակցել ու քանի մրցանակային տեղ գրավել չի հիշում, վաղուց արդեն չի հաշվում, բայց եւ այնպես այս մրցումներն առանձնահատուկ էին։ Շատ մրցումներ եմ մասնակցել, սկսած 2007 թվականից համայամենտայի մասնակցում ենք Հայաստանի բացառաշնությանը եւ այս առաջնությունը Հայաստանի 11-րդ բացառաշնությունն էր, որտեղ մասնակցել եմ գրավել 3-րդ տեղը բայց սա առաջինն էր առաջինն էր որը մասնակցել է մեծ հասակների մեջ տղամարդկանց մեջ այս մրցումը ինձ համար ամենադժվարն էր, որովհետև իմ հակառակորդները տայիքով էին, ավելի փորձառու էին, ավելի շատ մրցանակներ ունեին, եւ ես կարելի ասել նորեկ էի, սակայն ինչքան հնարավորություն կար պայքարել եմ, որպեսզի կարողանամ գրավել մրցանակային տեղ։ Ես գիտեմ, որ սա քո համար նաև ինչ որտեղ պատվախնդիր մրցում էր, որովհետև դու նաև պաշտպանության բանակն էիր ներկայացնում։ Այո, ինձ համար մեծ պատիվ է լինել զինվորի միաժամանակ մարզիկ եւ կարողանալ գրավել այդպիսի մրցանակային տեղեր։ Ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել պաշտպանության նախարարությանը, որ աջակցեց ինձ, որպեսզի մասնակցեմ այս մրցմանը։ Ամեն մի մրցում անկախ մարզիկի ցուցաբերած արդյունքներից շատ կարևոր է համոզված է Դավիթը, որովհետև ամեն անգամ տեսնում ես քո սխալներն ու հասկանում, որ կարող ես ավելիին հասնել։ Պետք է ավելի լավ բարապել թերությունների վրա միշտ մեծ ուշադրություն դարձնել, որպեսզի հաջորդ անգամ միևնույն սխալները չկատարել եւ պետք է լավ չարչարվել, քրտնաջան աշխատել, ինչքան դժվար է բարապունքների ժամանակ, այնքան հեշտ է մրցմանը եւ հակառակը։ Արջևում նորից պարակմունքներ են ու նոր մրցումներ։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք մարզական լուրերը։ Նյու Յորքում ընթացող շախմատի համաշխարհային թագի մրցամարտում առաջին հաղթանակը գրանցվեց 8-րդ տուրում։ Ոչ ոքիների շարքը ընդհատեց ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինը, ով սևերով անակնկալ հաղթանակ տարավ աշխարհի գործող չեմպիոն նորվեգացի Մագնուս Կարլսենի նկատմամբ։ Ֆիդեի առաջատարը իր պարտությունը ընդունեց 52-րդ քայլում մրցամարտի հաշիվը դարձավ 4.5-3.5 հոգուտ կարյակինի։ Պավլոդար քաղաքում տրվել է շախմատի միջազգային մրցաշարի մեկնարկը, որին մասնակցում են 91 շախմատիստներ։ Մասնակիցներից 13-ը գրոսմայստերներ են։ Մրցաշարում Հայաստանը կներկայացնի Լևոն Բաբուջյանը։ Մասնակիցների թվում է նաև ռուսաստանցի Արթուր Գաբրելյանը։ Մրցաշարը կանցկացվի շվեյցարական մրցակարգով 10 տուրով։ Հաղթողը հայտնի կդառնա նոյեմբերի 29-ին մրցաշարի մրցանակային ընդհանուր ֆոնդը կազմում է 7500 դոլար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպարվեց։